tinggal pucung lungker kaya trendeling wis sengate ado bebek ne bojoku dhewe buka isine terus nyari mbaku ngetan kepetuk arek no peteng petengan bareng sing tak jare jaga bojone paman paman tepang yang jaran diku yang pinggir lapangan cakra seman melayu kan diuber nganti kare nyolong kentong namung semanten cipungan pulau jalan boten poro ya resa ayo ngitung dikai dirit <laughs> jagane ra ana maneh soalnya sing warap itu kayak mana tadi saya ki mari diri diri di los mana tadi nggak tahu nado lah terlalu bral brol iki sing buri doyong tapi yang uang masih kurang akal jadi aku biar tahu ngomong kantong itu suah <laughs> tapi lah kali gak berontang banyak nuwak saya ki saya marung <laughs> kerupuk sablet buka jam sih bengi tutupi jam sepuluh bengi hati pendak pengi oleh joko warung sampai nguantuk kebendak kebentuk sampe rambutnya entek ketatap mejo ah ini wonder blonde berubah itu jadi penoleh ono Amsterdam kono celukan ini wonder blonde iya tapi kan do Amsterdam lek ono anu lek ono Inggris kono Netherlands Van de Oh, Wow, <laughs> sorry. Fander. Iya, dikek Fander ngono. Iya. Aku saiki bisnis. <laughs> oh, sing ngurusi bis Bali ku bener ta? Prasamu kondektur saya. Bisnis iku saiki anu dagang. Oh, dagang. Marung. <laughs> Masa gak ngerti. Lah kalau bales ora kabar. Oh aku maca ne. Cek gelem maca turu becer lho. Iya. Lah apa warung dilepono kok maca kabar nduk kok jek. Iya nduk kok Iya. Warung peok. Iya banca gak kurang siji Warung pojo. Warung pojo. Wame terus yuk. Wong gegeran tok. Gegeran terus. Lho wong prau tok aja mandek ngono kok. Mogok ah. Gak ngetah bensin ya. Ah, <laughs> jalan jo. Lah apa mau kau ngarepe warungku? Mana yang pernah jadi cantik dari kesuwur ya? Iya. Pernah aku nggak kasih titik lebok nonang amatir amatir, hmm. lontang marung. Tadi nggak lagu dewe. Iya iya iya. Laku ciptaan pernah dewe. Wah, dewe ki ya tak lebok dong, gini hipertensi. Terus ya apa? Senengnya warungnya apa? Oh, tak kayak dua gak dilebok lebok. <laughs> Tak kayak dua gak dilebok lebok. Loh, Ojo kaget ngene iku waras-wales seda. Iya darani hukum <laughs> karma. Aku yo menyadari, menyadari. Lah iya. Hukum karma. Lah iya. Dadi saiki ana sapa sing mrene perlu dilebokne kabar tawa rega, Pak. Tadi diwaya sing wis-wis kudu eling ya, Iya, kudu menyadari. Mane wong anduk nang rene iku kudu mlebu wis kudu ninggal dhuwit di separo. Ngono kok potong tek pirang potong. Rumah semu opnya, mah iku gak ngene rumah sakit kate bayar separuh iku. Lho, jare sering-sering punane -sering dibijuk arek-arek. Iya, kadang-kadang kanca dhewe wah wis ndablek kuwi. Sopo sing gelek ngono sopo? Sopo maneh? Wirai. Hah? Wirai. Wirai iku lak bonmen. Bonmen. Oh, iya wong cedhek ya. Iya, gak apa-apa wis tanggep wong rewang ngono. Wis biasa dhewe. Ya jenis nduk pinggir warung penopo niki? Iya, jadi saiki ya melok pemborong kae. Borong apa itu? Mbo borong kabe mbo ya. Yang bute gawe ado mangane nduk gonku. Cuma masakane opo ae nggon meniku? Lho macem-macem. Masakan cita Hah? Masakan cita. Masakan cita. Oh, lho mana? Iku ya opo lek jarane masak cita? Nguyuk sambel bae iki cah itu. kan jeng apa nunggu macem-macem masalah apa cici itu warungnya masih cilik serba ono ya iya aku kira sekolah rames ono rawon ono sopo ono oh rames yang oh no diramesi hah jadi diramesi sekolah rames sih gak diramesi sekolah dulu kumpul ini apa dikremesi loh sekolah rames Wah, ramesi itu macam macem ya ono tempe ono daging oh, ini Dagingnya yeah. delok-delok. Daging ae? Macem-macem, kadang-kadang dagingnya gajah. <laughs> Tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa wong wong sing penting lah income. Iya. Yeah. Uang masuk. Hah? Uang masuk. Iya, nek uang metu ya outside. Yang penting lah uang masuk. Income ah. iya. Lah terus yen nurut anak-anak iki lho. Iya. <laughs> Terus langganane pokoknya akeh. Iya. Iku ngladeni wong, Mas. Hmm, apa? <laughs> ngajeni wong iya kadang-kadang ya hancip nih <laughs> kamu gak arek cilik-cilik gue langganan barang iya kadang-kadang arek cilik barang ini arek cilik gak merupakan dipencuk oh. Eh, ditakir Kau kan selamatan selapan dino. Wah, kau ni juga. Kau ni Es ono. Es ono, es trup ono. Anu, sidik si es. Hah? Atau katolasi es. Wah, kau ni juga. Kau ni Sedikit es kan kok. lah bolo dhewe. Dadi dadi sak sak kantor mbak sak kantor iya. Yo elek iki, elek penuh timbang sithik. Iya wong kowe diramut aku gak jengak. Lah ben iku salah kaitane lah, nang hmm. bos kaitan wis ngono dadi bos iku. Iya. <laughs> Kabeh iki anggo rezeki dhewe. tapi iki kari notoi. Nah, kari notoi lek panjenengan iki lancar penuh mesti di, diangkat mana Iya, Mas. Ya, diangkat tansah gak dintep ngono lho, Tapi diramut mana Ya wis mudah Kalau kucing dibuang ngono. Heeh. Yo. Nek satu saya siji dhewe sembarang tak layani. Heeh. Hmm. Hmm. Kok siji ya, Bu? Lah saiki nek 250 balik satu sak siji tak ngedol Iya. Nek kanca pira nek kanca? Nek Konco ndelok-ndelok. Kanca iki gak celana tak gak sarung ngono. Wong ado ra saenak ta bang sarung bae celana. Oh biasa nek sarung njaluk murah ngono. Mosok gak ngerti kok iki. Nek hmm. celana lu wis rada ben api, ya ngene ta. Wong mau gak sepatu siji dhewe. Siji dhewe. Iya, lek wong mau gundulan. Gundulan ya eh, wis gak perlu tak kaya sego, tak kaya permen ae. Oh, <laughs> Ya sing gudulan iku golek gak bayar. Kok iki sing ngene ana kanca teko rae. Tapi daftar makanan lah ana pun. Macem-macem sate bareng. Suike. Hah? Suike. Teko anu iki sih. Kodok. Teko kodok. Iya, ana teko kodok. Ojo teko kodok, teko terenggiling ngono. Suike ya teko kodok lho. Ayo, artine kodok iki macem. macam iki kinder-kinder. Kinder masak-masak. Iku ndelok-ndelok. Nek sing mangan mendem doyan kinder. Tapi foto penuh gedekne dereng ngarep. Terima kasih dodol kintel lah. Oh, lah penuh nduk ngarep digedekne koyo dodol kintel. Iya, Pak Jadi. Padahal iku kudu publikasi, Pak. Iya. Cek guru ki tak gawani arek wedok supaya ada daya penari. Iya. Gawa kok ada luar kota. Arek tenggalek lurung iki. Kayak kembang kembangan. Nek ini orang dino mati kali. <laughs> Gecaya tarik ya ke pasir. Awane panas ya gak kuat. Iya perubahan ya. Kono kan kebunuhan ya. Bisa lagi gak perlu kagian pengeluaran depan dewi pokoknya sopan santun guyang guyang. Tapi masih kano mau tuku kena gue belajar meringis loh. Hmm. Neng neng gue kocok meringis. Hmm. lah ketoror sing di sing gendeng lagi. Meringis ae. Saya kira nak masakan podomoro. Iku kesana nopo podomoro. Iku aku pun seneng ya. Oh, bapak saya bapak saya. Ya, sembarang. Ada daging moro di Stadion Siji. Iya. Terus ada moro suletan sedek-sedek. Kadang-kadang ya, ada orang pesen sampah ini ya. ya. Wabit masa ya, pokoknya. Dula ya. Terus bagian keuangan iso pola ku dono keuangan. Satu dewe aku lah nggae cetek ya, Apa jenenge? Komputer. Iya komputer. Iya. Ya itu. iya pemkat tuh kok ngegoler di gemuk kan oh ngambil lapan nih sing tak pijit tuh gak ngapa salah repot kan ini loh Amri lari C hmm. ke Ono hmm. warung belontang hmm. dengan urut sekali. Jadi hmm. ngurut pisan. Hmm. Betul, jadi kok Iya tambah tusuk jari saya tambah. <laughs> iku lak male pijet kabeh lah. Kabeh pola lak ana sing penting koyo intan. Saiki pamane ana wong loro situk mangan situk situk pijet sing kondisine sing ndi? Hmm. Iki kudu iya ya. Kudu buru dhuwit lho sampean. Iya panjene. Ayo tak padha saiki urut karo sing mangan kondisine sing ndi? Ati sing urut di sini. Sing urut di sini. Lah sing mangan lak ngenteni. Lho engko kenteni urut cek mangan aneh. <laughs> Ngurute wetenge dipeke. Dadi mangane sik akeh dulu. Ora bener. Ya gak iso digaru-garu lho, lho kan wis pemisah lho. Wah. Cukup tak pesen ya, telah kok gak ana bel cok. Wah, iki keren, gak iki lho. Oh, Waduh, lambene lambene kaya kura. repot tangir kepethuk kutri guyon guyon iya wis lungga wong urip iku kan kudu guyon kan emang kelar gak yo lek guyon lek maten gak apa-apa guyon maten kan gak apa-apa iya saiki ngene aku metu blontang ambek awakmu iki lho saiki hmm. tak hormati Kau kita jangan kon ta lho iya kok oh, bal-balik mangan warungmu iku bosen tak sing sing dodol kemproe ini Rupanya ini kemproi teko guru ini kok. Nek kempro tambah lari saya ini. Kesugihan ini kan? Iya. Ojo menjaga kebersihan. Hmm. Sementara uang ambil tolai kandung nang warung penuh. Nah, iya. Oleh rumah makan. Man warung liane penuh. Iya. Man warung liane gelem. Ya, eh, gelem. Bapak uh, ini itu ya. apa ini? Iya dah. Iya. Laku. Tapi Iya. Ojo sampai mari mangan dari pekoro. Iya. Wah, kurek. Wah, pikir ya pertama ya. Tapi gak keberatan dah. Aku ini boleh kere piro ae. Iya. Awar suwi dae tak tak bayar iki. Lho. Ngono sik. Lho, ora blas. Blaster iki. Hmm. Lah kan Nek ngono ya tenten tarik kuwi sing boleh aku ngono. Lah iya iki sing gak enak tekan kene. Ayo mangan ya. Mangan, iya. Mangan iki. Penoe iso mangan ta? Hah? Iso mangan. umur piro gak iso ngono. Lho kae gak untune lara. Mbok menawa kok atik bilang dhisik lah. male dadi rezeki. Jeng tak gak didulang. Wong kasih mangan lah. Lah cuk ngopo tak kangani? Ayo apa sih sing tak kangani? Ya sego. Iya wong atasi sego. Piro kekuatan iki sego? Rantangan. Eh. Ngene lho, Cak. Pokoke gak bayar nyesek. Eh. Cek. Mangan no warung ambek mangan no rumah makan. Ono nek mangan rumah makan dia apa Mangan biasa. Meja di step. Heeh, nah, kursi. Terus di Di tangan. Iya. Lho alah. Weteng penonek nek nekuk. Heeh. Hmm. Uh Iku oleh gak iso akeh. Iya, kak. Nanti ikut kau. Jadi, jadi ayo wong andok. Penonok burin wong andok itu hmm. mah. Nah. Jaga ni bawa nawas ngandok mana andok. Lu putoleh ngemplok, caplok. <laughs> Ambil malah tapi. Iya, jauh tak ingat ini beri kita uang. Oh, jaga ni yang berucut. Ia ni mana yang ni rokokan. Caplok, berucut, kosong ini. niku yo apa kali wong tuwek iki kok iki lha iya yo apa lan gudho wong nek nya iya ro nyara nya nya sekur tapi ngono nyaplok nyaplok iya pada umure pernah ku nek sak sendok ngono pirang kecapan Ini saya saja. Iya. Dorong kecapan cukup. Yo. Dulu kudu wis kalo. Waktu. Kan memang saya Wah, tapi mantap. Ini iya. Waduh, tak sendok. Hmm. Rong kecapan iku nyiksa weteng benar. Kurang halus. sendok petang puluh kecapan. Kan nah. lembut jelek. Jadi tak sendok. Awak Petang hmm. puluh kecapan. Lah nek rong sendok. Wolung puluh kecapan. Nek sepele lak sedulur <laughs> semu. Iki mangan tak endek kos. Kok lah iku kamarke peraturan kok apa ya? Cara isane warek maneh. Mangan sak sendok, dombe ni sak gelas. Nah iku peraturan iku. Oh. Atuh ngene iki ngombe akeh, tambah cairan. Dadi sak sendok, ngombe ni sak gelas. Nek rong sendok, rong gelas. Atuh di sak sendok banyu sak gelas. Bujar bendingan weh. Oh, Yo, buka cek cairan barang. ri, ri. pokoknya mangan cek jatuh kum padi pangan padi usip-usip no yang penting ngajak mangan no lho ayo jatuh di isi ta mau kata si mangan nang gak ngini jatuh mangan ya iya bu ini lak mangan lak kesuen mereka untuk ini ake sing pisano ta iya tapi tak berontang ya mangannya dijungkir ya iya wendi ini yang kelepas lagi minta ta Kenapa mau dijungkir ini? mlayu mosok kalah mbek lawa kalong. Iya apa? Kalong nek mangan jambu ngamen jungkel Iya soalnya lah wis latihan. Lah nek aku dijungkel lah ya kuwi apa Eh Hei, mana beri, Pak? Ah, mangan ya. Ibu restoran beleng. Wong telu. Iya. Kursine nak loro lho iki. Kursine nak loro. Sing loro kok nang aku, lu lho mbokono. Iya. Kok jaga lawang. Iya, jaga lawang. Ya karena ono musuh tetep. <laughs> bagus iki lho. Heeh, hmm, keranjang jaluk. <laughs> Kaya apa nah? Lah kayak nutupi kok ini kok. Lah apa jaluk keranjang iku? Yo jaluk bone iku lho ya. Oh, Buku sing tayangan iki lho. Iya. Lah macam-macam iki lho. Dewe. Dewe. Heeh. Hmm. Hmm. Kon biasane seneng segopo? Begulen. Aku rawon. Heeh. Lah kon tang. Wis segowat lah, Bang. <laughs> sego golong wis ono iki. Jenenge apa? Apa? Wong rames kan iki. Ya rames, rames. Oh, rames. Hmm. Iya. Nah, kok gak rames kok buntut to? Eh? Kok buntut? Buntut. Hah? Buntut to. Buntut e becak. Apa buntut e becak iki? Tapi ra eleng kan. Lah kok masak apa lang? Apa buntut e ulo cabe? Sahur. Ya bujute wedhus. Ya Wah, Mari mangan-mangan-mangan. Iya. Ngombe diatur. Ayo. Kok ngombe apa lo? Susu. Nah, aku bir. Lah peno. Banyu adem ae. Lho kok banyu adem? Iya ta lama wis. Ah, cara kene. Oh, wis kate gaji banjar wong telu ae kabeh. Oh, ning ngentekno gaji. kancane kancane mburi ku akeh sing ndelok yo sampe isine dino. Bir bir bir bir hmm. rokokan. Hmm. Ya saya kon rokok apa? Kretek Aku rokok putih lah pernah. Ah, penjalin. <laughs> Kok iso penjalin iki? Iya. Jare lambe untu loro bareng ya. Ya rokok ya rokok kabeh iki. Mari mangan. Boleh hmm. ini numpak diatur loh. Iya. Ya numpak diatur. Ya maaf, Pak. Ah, aku kira cuma tersetan apa noh? Hah? tenan apa Ya Pak, aku gadol perahu tua ya. Ya ya kadolan ngono ini kadol. Ya total entek pira kira? Hah? Entek pira kira? Paling-paling nek wong telu paling-paling 10.000. 10.000. Iya. Lah iki ana dhuwit 2.000 karine tambah ono. Tambah ono ta? Iya. Aku men yo gak enak. <laughs> Pikiran ku mesti gak enak. Tuh, pernah lah kata belanja lah ono dhuwit sian. Lho nek ono ono. Nah iya. Kon seneng aku turun njogo. <laughs>

Ya pernah nyemplung dikit. Santai nang dhuwur. Iya, nang loro. Ola ibadah. Iya. Jadi aku nyemplung di Iya. Kami saya juga. Iya. Lah timbangannya ngono, ai disetrum ae. kae wae sing mati. Tenang ae. Tak tolo yo ngono. Lha opo? Wis ngene peno gak gelem kok iwak kok peno gak mudun dikit. Hmm. Peno nang ndukur ae. Iya. yo ndukur Ya awak wis tuwa ya. Aku mek tolo gugu iwak. Hmm. Gugu iwak. Gua aku wak lele tak unjang ceklen. Ah, cek tampan ae. Tampan ae. Ceklen cek pinggire ndak Tak unjal no. Lulut lele. Ya lulut Iya. Lah nek kepaten. <laughs> wong mule ne guru mati yo pancet. <laughs> Lah ana penak lambe iwak. Hah? Mecak lambe iwak, ana penak dipancet pati dhewe. Apa <laughs> sing tak gawe Kok njaluk mangan. Ah, wis kamari lek mangan awis sementara mangan warung cak ae sak ado-ado ya. Ora ya. Iki kok kok. Wah, iku Omong si ake Yo, yo, apa sih kau di Aku eh, suwe Lu, lu, lu, apa? Lu, masa kau gak suwe kau Kena landasan lu, lu, lu, lu, lu tapi ala kerugian Ala kerugian bien ah. tapi seng utek dari rencananya diganti di Nusa Rambangan rencananya berono ini gak salah sampai kau nantar Wah kok niku. Wis perkara objek ya kira wis aja musi kanca. Iya. Pokone perlu marung marung dhewe ya. Hmm. Kok ibadi PN lha kok nyambut apa terserah. Oke, kaya jam itu ra. Ya iya. Enya iki. Kok gak ada njak senenge kok niku. Melitor iku pira sih? Lho, nang gorongan kapal terbang sabar. Iya. Mangkane. Mangkane kok lek mugi lah. Tarbli, tarbli, itu lah. Pernah juga tambah lagi, lebih. Ini barangnya nganggur kan? Ada. Menenang aku. Apa? Omaku beli <laughs> dulu. Ya, wis. Wis, gue nggak ada. Aku tak mulai lah. Wah, gue nggak ada. Aku ya kemaksin itu lah. Kalau tinggal orang ngitil. Ya, ya. Ayo, ayo. ini ya kok niku. Sesuai nang dimat apa? Hah? Eh? Dimat apa? Dimat apa ya biasa ya diseret air rek. Eh? Oh kabar tak no. Ah, benjire iki belah iku. Ya, kok niku wah. Kok termasuk wong tani, maksud tak ngerti sih. Panen ben bisa iki siji. Nek panen biyen niku repot, pengairannya kok pengairannya. Pengairannya lho, pengairannya. Banyu ini gak lancar saya ini diatur ke irigasi. Supaya oleh Eh? Oh, Ana iku. Oh, lah ya iku lho nek pitung pindal. Paling pindal luwe iki. Oh memuaskan. Menyegarkan memuaskan. Turung kedele. Iki rencanae tanduri apa jan? Ya, Pak. Tanduri apa? Kecodong. <laughs> Enak ngono sik mendem kabeh. Kon niku. Yo bali kami sik nang pari maneh. Iya, Kang Cece. Iya. Apa wingi iku mari IR terus apa? Lah iya. Mari macam-macam ngono lho, Kang. Mari IR aden Mas ngono rek. Kok oh, kon niku pari pari. Lah iya pari, Cek. Mari pari kedele terus iku oh. menyok pohon kabeh. Kalau pendem de mayit barang ngono. <laughs> temen Kon priki sae ngono, aku wayahe mangan. Merteko sawah lho, banyu wayahe mangan kok jabak pian. Tahun-tahun hasilnya kok gak oleh sih. Engko hasil wong kira lah. <laughs> Tapi tandane dhewe, mangkane sampean niku ojo sembarang buruno, sembarang buruno ta. Lah wis suwe sih, balung-balung pe ini. Ya gak titi tandang. Cuma aku lah sebagai bos saiki. <laughs> Pak Sapo? Pak Sapo? Pak Sapo? Pak Sapo? Yang ngatur pari lho pertanian ini Yang ngatur cokok Alah kan, ada ini sawah hektaran Yang sawah sak mono Masih gak cuy lah diatur lah Kalau ini gue pinter ya sih lah Ya iya lah, aku nyana woto, mangan warek Gak tau apa itu? Ayo, nama Pak Sapo? Ya itu kok makmu <laughs> Ya itu kok orang tuamu Ya gak apa-apa, saling membantu Cuma aku pesen kongenya Konco yo Wong aku kene termasuk wong asli kene. Wong pribumi kene. Wong teiye kene. Lah yo teiye wong asli kene. Cuma kancane nek rene yo hormat opo Apa kemampuanmu? Nek ono yo gak perlu ngoyo-ngoyo sih. Iya. Soalnya meneh iku nek salam ben meneh iku panen ketang sih. Itu piye apa? Yo tetono iso. Netel kuwi apa sih? Ya netel ya apa. Kuwi wong dewa. <coughs> Wong wedok gak ngerti netel ya apa. Alah wis gak akan masem kan, ketane wis padang ngono ae tak kelopo. Lah iki iku anu didetok wis ngono, Dik. Ditetel. Oh, dilembutno. Dilembutno ya. Mari dilembutno terus. Dijual perapatan kene. Wah, mau dilembutno siapa eno ya ditetel kayak kau jatuh boyo teko sing ado-ado Kek ono oh, ketan. Oh, dibunderno iko ta. Iya. Lah iya, mek bunder to kek ora udut sing linggingan ngono. Apa arek ya dakno ngawur ae. Gandengane bese tapi kok mek tetep. Iya enak ae. Waduh. Iki aku ape metu sih, Dek. Lah iki. Lah tetep kudu. Kayaknya masih kita. Iya, kayaknya masih kali. Lo <laughs> oh, kayaknya masih sama. Ah, ya, ya. Lo. Oh. Langgah. Eh, mosok pagi. <laughs> Hahaha. ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo Oh, aku gak panggil sebagai bujumu, wong panggil. Iki. Sopo hmm. iki? Wong ambon nae. Hmm. Wah, repot sampe budak terong ya. <laughs> Kate pagi para apa ni? Benar iya ya. Hmm. Benar iya. Kecil hmm. kecil saya ukuran panggil di aku. Lah iya apa mau tunggu tu kata panggil. Lah iya, mau tunggu lah mau apa kaki penuh kena. Ia orang foto terong. Iya. Aku nak cuba kata sambang ini. Lah iya. Ya apa kabar kuarasan ni? Lagu ni tak. Ayo punya tu penuh Lah iya. Tapi saya ure ure waktu ni tu lo. Kedudukan tak? Oh penuh penuh. Kontak kapal. Kau ngomong Angan aku sing ngomong dulur sebab perlu ku anake nyai raki lak. Iya. Iya, padha yo bener panjae. Iya iya. Kanggo dulur yo dulur. Iya iya iya. Iya ta, kanggo kanca yo kanca. Lah iya. Ya apa perkembangan pertanian lu buatmu? Wah, tuh nggak ngomong gak ketuju loh jadi Iya apa? Oh, Ini gimana gitu? Wah, ngomong temu jadi kuyon. <laughs> Ya dulu ya, marah gak doyan mangan. Oh. Yo ya pendunganmu ya. Yo mung karo kabar. Yo ya pendunganmu. Lah anak peno eh diselamet kok ya ono. Oh, saiki tambah maju arek. Mosok? Heeh. Hmm. Tuturan kurang ajar arek. Lho kok iso ngene? Oh, nolong pacul arek. <laughs> Eh diselamet tolong pacul ku. Pacul iso. Pacul lu buri joko gak pamitan gak balik-balik sampe saiki. Iku arek maju kok. <laughs> Kepare nyeritake bapak kita gak balik-balik ada lemacu. Soale dorane lak nduk gede kan. Dadi kadi nanding noto ae. Oh, iya ya. Tak ngali aku bingung, wong gila mrene bingung. Lah apa bingung? Ya lah wong oh, hmm. hmm, ya apa male luntas tok tok ngene. Oh, aku kira. Iya, rene awak iki tak tembok iso. Heeh, tak tembok luntas. Iya. Ketoe ora jelas. Lah iki apa Kalau isi mati apa? Apa segijet apa sih? Lho, dia kan ado ambek anu puskesmas. Oh, iya. Kalau ini kok ayam-ayam enggak ado-ado. Ya ono bener ya, iki maju ya Iya, kok ade kok enggak aku bojoku ya. Iya. Mas ya kat mangane juga ya. Kita kan no. Kita kan no. Lah ya ono lah pokoke ditawani wong gak loro, ha. Yo oh, kan ngono maksude iki Iya. Awak dhewe panen gas ketan hmm. tentang tak hmm. nek pulau kelam si tetel no hmm. yo cari ni pucuk no toko kita tetel ni ngono lo om si tu amin pas balia tu ni beras biru si tak eh kena gak salah ya gak salah ni Rumah saya ketuk lima. Lu lah ni. Lu. Lah lah ni. Aku tidak ada mati kalau lah. Ada mati tu. Dokong dia apa sih? Murah kan? Ia tak kira mana. Lu. Sak kilo Coba selami. Selami ku piye ya? Yo saya rupiah. Iya. Sak kilo iki. Iya. Beras apa? Iya, beras kencur. Sampun pernah kok selop piro apa? Kok ora ngerti kok beras kencur. Ya mereka ini kok lakakan dadi ta. Oh. O sea que ya te ofrezco la cosa que eres la de mi lugar, de mi... Pero digo, yo a mi tequila, pero digo, si se va, me tengo que ir, porque no tengo que ir. Oh, pero digo... ¿Y Ya, pero para no me ayudar, ¿eh? Y ya va, sí. Ya va. Si tú le tengo que entrar, kendaraan saiki, so, cak. Oh, ini temen. Ah, tapi aku jauh bawa. Bawa wis tuwek, Iya, iya. Kena angin. Hmm. Tuh, Oh, iya iya. Tapi apa elek dek kondisi tunggu kendaraan lah tambah maju dah. Iya. Umum siapa? Iya nak kendaraan tiga dek kon banyak ni. Belum. Ada tak? Ada. Apa? Tak perlu tuku kafe. Apa? tuku murid gitu. Apa yang nak kan? Amane. Di kelompok ni. Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok apa? apa? Kelompok apa? Kelompok apa? Kelompok lucu ini sepeda siapa ya? Loh, sepeda aku. Ini yang gak enak sama-sama itu. Nek panen, ya. Loh, sore. Loh, si kamen. Iya. Ya, cuma tumpang sepeda ke. Iya. Tapi nanti gue lupa nih. Iya. Ini sore gak ada tukang kamen nih. Hah? Itu, kalau itu tukang. Sali. Nah, gue Iya, iya, iya. Tapi banyak, Oh, riwayat. Oh. Dia tekan biasa, lho. Kamu nopo kan Lek kok sepeda gak ngerti maling nang apa? duit duwe sepeda iku teko tetel. Nek duit iku gembu ngono lho. Kon tak kan jadi. Apa omongan iki ora guna omongane. Ya aku lagi aku oleh ketuku dhewe Iya syukurlah. Titi-titi ora wis dikumpul. Eh tapi tak cilik sithik ya, Pak. Ngono ku. Bagi lu. Nek sama ya apa sih, Kak? Wong atasi wong sedih ae piye suwene sih. Dadi minapa sik iki ya, Dik Hmm. Lah kon iso gak gak iso gak terkenai. <laughs> Bagus di center tak lumpuh terkenal niku. Lah apa kon gak sikile sepeda ya. <laughs> Maksud aku sik pendo ya nang sawah, pari kedele ngangkat kedele, panen pari ki ngangkat pari. Eh sepeda iku njeblok nang sawah lho. <laughs> Kon iki sing cara. Ana wis sepeda nang iki sing aku kok sawah iku. Lah apa sawah. Wong iki nek batu jembar yang ngene. Iku batu tak lapangan iku. apa maksud ini? Maksud ini Cak Sontang, ya. Cak Sontang, kok ganteng, kok gendeng. Ya, rumah masku goblok, rumah no goblok, gendeng, raki. Ya, nyai raki. Ya, kok ini burungan tutup orang aku ngomong rinyekno lah iya aku ngomong rinyekno sepeda sini nang sisilku dari pucukku nek sawah panen kedele kedele tak untingi tak mbet kok tak ngomoli ya tapi titik sikil minangka cek cepet lah ngono iso ngono ae sikil wah merobak gamer omong gaya dia omong Nek dia bocah iki. Ora ate dia nasu e plus Wis tak oleh tak oleh. Ora ana komplek kuwi kok ngaku dhewe kabeh. Foto sak samo, foto limon. Yo, sing iki. Kenan di sepeda. Jalan anak iki. Iya, Lho, ngeter nang sekolahan. Iki lak usine daftaran ta? Lah, ana sekolahan mbak sepeda. Gampang, gampang. Ode bapaknya iso batin anak. Lah iya, ade sepeda lak ngeter anak no sih. Iya, anak penuh titik no prauto tangki. Si. Ada yang di prauto glo tetes. Are iku kena cicak aku, Pak. Oh, Apane, Cak? Eh, are iku jero apa mesti tetep ada. Mulai sekarang iki. Lho, kok iso baca PC? Iya, pokoke doa tetep. Baca PC ae kebaca pula iku. Wis tak gawe sik diremu. Ya apa sik? Kasih dia. Nek kon pandu nek sewane tak sewani. Ojo, ojo. Wis tak sewani. Ojo, ojo. Nek sampe kuwi seno. Apa kok lagi tak cek gini? Yo, tenan. Wis tak kene kan tak gini. Lagi ku tak gawe gini? Tuh. Lah iki. Kok gak jadi meja. Oh, lu lu kok meja trili kayak ngono Iya. Yeah. Itu ulur lapo, ada hewan-hewanan. Ya wis tak ya, aku sing urukan wetok Tapi Ya aku saji ya. Heeh. Wong pun aku dulur ya. Iya ya. Wong sepeda sini tapi ojo sisi suwe. Napa sih sisi suwe? Sampai aku ada cukup mes. Alah aku metuk gurune terus balik ngene lho. Ya ya lah enggak tahu. Iya. Wis cetek gurune mantap peduli aku. Kalau aku gurune tak ilang lho. Iya, jadi cepat kamu. Ah, ah, aku ah, Kalau orang turun, orang apa nak turun? Lepas saja. Oh, mari di bawah mari pramuka. Wah, banyak ibu lagu. Ada di ulo sawo, ibu lagu. Oh, kita ulo sa. Ini lagi. Ah, boleh anak ini. Tiro tu gini. Hah? Tiro kan tu gini. Gimana tu? Iku sel semiran ini. Wah, sel semiran tak, belum Oh, iku anu iku apa Ana iki ya kau sine ne. Ya Ya wis tak gawe ne. Isa kena tutupi sadere lho. Iya. Mbok sine tutupi gak ora sadere. Heeh. Lah iki mule lang cituk ne ya. Wis sak sampe gak tak nganu. Ya bang bang aku merinci ngono. Aku ngerti mau aku nyeli sepeda. Budaya tak jelek gak usah sadere bali dadi sadere. Ya gak Ya apa sih bener mulai ilang sih tapi tak paling kawat ta. Tak, menurut tak gandengane mulih bapak ku cara. Ha iya. Wis kang bantu anak yatim ngono. Caca, penuh kapan bonggo, Cak? Penuh kapan bonggo, Cak? Jani-jani. Ya ni aku gak kira juga ngomong. <laughs> Wis tak tinggal. Oh iya iya iya. Cita naik ngono Cak? Oh, iki lak wis tumpak kontak kok aku lah dicek kok dhewe ya yo tak cilik iya soal tak tumpak eh, iki tak ben ora usah itu kok bilang itu do aku Aku numpai pon Melayu pun juga. Jangan jangan jangan jangan jangan. Hanya yang boleh tak cukup. Jangan jangan jangan cukup. tapi pane delan lho iki pane delop ya pane delop bak kono uruki pane lho iya tapi mas setan iya iya iya ta mas setan ta iya iya wong apa tuh Ya ya mending ben aja tuku ban biasa. Tuku ban apa sih lo? Kak ngumpul ngumpul. Ya iya, kok ngumpul sok gak ngerti. Ngisi titik. Ya wes ya wes wes. Kawan. Kalau pengen dari jawanya. Wah, ya apa ya. Ada di belakang sana suara ini. Loh, loh, loh. Ini Loh, wah, waduh. Wah, rusak teman sudah cewek. Waduh, wong ngintik-ngintik. Katakan ini kero, minta tak. Dan seropo kok jarang ngurur ini. Seropo kok jarang, tak coklat, abu-abu. Waduh, waduh, waduh, waduh. Dek, bapak orang itu. Kak, mungkin didol. Ya, aku yang percaya kan. Iya, iya, iya. Ayo, ditotong berikutnya. Ayo. Ayo. Thank you. Lah kok mlaku ae? Wah, aku ora di kendaraan. Mau aku mah ya nurut kali ae. Kan entar pikir kali. Yo ketok ulun nyepok ta kok. Ketok ulun e pitik mah kok bodho. Kon kiting nang ngono bleh pitik anu ta. Kon kiting ae kok ngono sapa are biasa mbubuti wae, kok pitik. Pitik sapa are ku pasti mbubuti ya tak katu ku pitik iku. Lah kepet tangga. Kadek lah <laughs> objeke nok kono. Ya iki dodol pitik, Cek. Iku lho kok ana pitik-pitik dibleng. Dek kan bagian bleh pitik. kok ada yang baru wulu nih ya saya eh, ngapain wulu nih tok kemocing ya oh badannya perusahaan kemocing ya iya tapi ngawur ini wulu nih kucing kok ya tapi kucing karong <laughs> kucing kucing karong <laughs> ya apa kabarnya kare oh waras main di eh main di apa sih kali pak tadi main badminton tak lo karena arah-arah itu main on dia saya kiri oh main tak iya enggak oh main di dia enggak kena rilen kan gue yang nama jasari siapa ya Kok kita kok sapa sih lo? Pernah wajah sari. Lu gua ada arek sapa iku nunggu rokok. Lu tuh sapa? Eh, itu sapa nunggu wajah sari? Kuat sekali <laughs> saya kok. Perotakmu mendem deh. Eh, oh, jangan lontang. Eh, nunggu. Eh, eh, nunggu eh. sepeda kok mungker-mungker gak karuan. Maksud dah, pasti dia gaya, tanpa gaya jatuh macam Iya, iya. Aku cuci yang tiba tiba. Ada dia dulu kalau. Itu di sana. Tapi nggak sepeda itu. Kalau gue itu aja ngebut-ngebutan masih sepeda biasa lagi bayar loro apa cicilan om? Ayo, wong aku dhewe sempoyo kan Yo. Tapi gak sepeda kok gaya pun iki karena jenenge iki setire iki waliin dalan isor diwali ana, anak balap iki ngono lho. Dadi aku nyetire kok kejrungut. <laughs> Tadi slebor itu bukaan area saya ini tadi slebor. Oke. Oh, okay, itu kita nih kasih saya ini. Ini di gua. Mana lu? Kalau kata mendadak saya kira di dokno lu. Negeri saya Ya wis tak dua pisan. Ayo. Padahal mau aku teriak duci. Jadi kita pelak gitu. Wah, kok bisa Oh, ya. Eh, Kurang maju, nah itu. Kurang maju. Iki lu sepeda dadi sadel. Nah, sadel dicokok di jowon. Ya, sadel di jowon. Jowon. Di jowon hmm. nah terus kena numpak iki. Terus numpak iki. Iya. Sing gak ora sama karo sulapan. <laughs> Sulapan. Iki kalau perlu lane sadel to boten? Hmm. Pak kali pelat ya, tadi pelat. Hmm. Maju iku tumpak ono lungo oh, ono. Iya. Kok niku dhuwur iku apa jenenge? Tapi jenenge. Sing gak ora sama karo lungo pelat kan. Kayak kampung. Cekai bantal. Nah, bantal lu gua ono. Iya, ini bisa ditambahin kulit. Iya. Oh, kondok hotel. Ah, boleh sepeda jet nih. Iya, apa? Ijo. Iya, Pak Iku lapa kok tompoy? Hah? Beli kok tompoy apa? Kari, kati. Kano tau sih. Nolak no bau, beli murid lah. Iya, tak kalah ini pedat-pedat. Hahaha. Ini kita pelan dari pedal. Maju lagi kiri. Dari pedal dari pedal. Dari terus dipancet nanti. Lu di se. Hah? Tanggung jawab lu. Terus ditumpah ini sesuatu. Ada ini saya entah ini jadi Oh, tak Blas mulu. Lain orang cepat dari terus orang aku asmai. <laughs> Lah, dua kono aku. Ini kelihatan nyangka dituntun. Oh, oh, nek kapan jocok ditumpahi. Lah nek iso oplok jocok terus ngono lho. Tapi nek repot-repot tuku dhewe mari, <laughs> oh. timbangane kon nguruki aku terus. Ngono saiki ya, hmm. lek panjenengan gak patek makan nek hmm. gak jalan njojok dularat. Peno meloro temen nisor ya. Hmm. Sikile di tepak no lemah. Soek. jadi ah. iso ngerem lho. Iso cara lemah. Panjat sepeda. Sepeda manja. Sepeda manja. Toko ku sesek. <laughs> Toko ku Kok kula soro to ae kok. Hmm. Gampang wis padha kono gak reme. Gampang wis padha jojo gak diren, hmm. tak keren. Kelambi dicoplok. Tak hmm. dibubetno nang ngene tepat. Mandek sepeda. Aku gak cek kelambi. <laughs> Iya, sing Bisa gak ngapak dewe di sepeda anu ya dah? Iya. Oke, jadi gak bisa gak daya. Wah, kok gitu. Kayak ngomong dulu. Jadi gak baru tak pernah ngapik sepeda. Tapi kape otot-otot lagi. Apa sih oto-oto? Undangan nih. Undangan. Tapi oto-oto. Terong kuburnya ku oto-oto ya? Iya, iya. Iya, aku kan kebedaan pada Pak Mai. Mai. Kalau mencura ini. Ya, pada otot, ya gak apa-apa. Hah? Apa yang kodong-otok? Kodong-otok. Kan kakaknya nyebuli Apa apa iki buru Ada bawa ke susu. Iya. Eh, iya, terus siapa? apa? Lah makanya aku ya ndak lu tolong kono panjene iya ta. Utang duit. Iya, Tapi ya kan guna ayo ya. Jadi jeng tak kok gak wani. Iya, iya, tak. Lah iki ngene lho. sepedake sampe tak ajeng ya. Desa. Iya, ya sepeda iki yo. Ah, ndek pira iki? Kira pira kono ndek Aku ono dhuwit petang kulo. Ya iku tak silih. Heeh. Tak silih sepeda iki sing gawa aku. Dhuwit galak karo kolo. Iya, aku nggo pen cilik <laughs> Itu padahal kan berseni aku. Kok lagi iki butuh dhuwit, kali dhuwitku kon jane. Eh, Masalah oh, petang kulo kurang. Iki brand jadi dipetok wis sebelah. Iya, iya. Lu dipetok. Nek dipojokno lho, dituku. Oh, dituku. Piro, piro? Dina piro? Aku njaluk setengah juta. Piro, <laughs> piro? Setengah juta. Tak dungne terus sepeda, periksa nang sumber polong Iya. Dadi ndeng tak laras ngono. Oh, sepedane njaluk setengah juta. Piro kundi? Lah dituku ndi? Iya, tak tuku ndi? Iki gelek napa? Balung-balungan iki, Don. Balung-balungan. Piro, piro? Wis ra ada wae. Eh, ra ada wae. Oh, wis tak kene iki 50 lah wis tak Dikelas toko. Oh, iki toko ta sak kala ngono. Dikelas setengah, ah. dikelas setengah. Wis telung puluh ta sak kala ngono. Wis telung puluh. Wis kanca. Kapan sih? Wis diono ngene ya. Diono ndek. Iki. Iya, Ojo dino ya ngene iki lah. Sopran. Eh, juta dah. Eh, eh, iki iki gawon sae, tapi kurang limo ya. Kurang limo. Untuk limo tak kudu nang omah rono. Kok jam piro to? Wis tak aku sak jam jam. Lho, sak Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Nenek ya apa? Sisa aku cewek apa itu kumes apa itu kumes iya apa kira kalau ibu kalau kamu gak ada uang eh, gak ada uang Oh, dirim lo. Oh. oh, asik ngamling to tapi haluan. Karo, karo, karo biasa ae. Lah kon dene anyar. Anyar. Anyar. Loh, Kaya iki alun iki lho. Tasuku. Tasuku. Ojo brengisan kon lho, ojo brengisan temen lho. Aku sing tuku kok. Aku sing wis tuku iki wis sampe jati iki ngono. Pawur. Pawur. Tasuku sak iki karo Tuku nang blondang. Hah, tuku nang blondang. Tuku blondang iya. Wah, oh, kurang ajar kintel ya. Lah apa Ini lho, ini sepeda aku. Terus lho, entah ini lho sepeda aku. ngerti ya? Lho, karo. Karo, harus. Lho, karo, karo. Ini ini sepeda ikan, tak mau dulu. Oh, ngamur aja. Lho, cek, itu lho. kok bener punya ngamur aja. lah, kok kamu begini? Kok mau berlalu pedeli? Lah, udah saya apa, kamu pedeli? Kalau ini sepeda, memang. Lah, ya nyele. Nanti sepeda ya. Lah, kamu no? Iya. Lah, jadi tak balik, Lah, apa kamu takut, Lah iya nang dhewe bae aku takon iki sampe tak balekno. kok cari? Kok Kok kok dicek Kok pentol lah lha kok pentol arek nek pentol aku arek iya apa? arek sapa? Wis sampe kok pentol kok kok telang sopan nang. Ayo, kok nak pakai nopo ana? Pakai kok. Ayo. Cek iki gak kon janji. ngobrol lagi ketoro. Saya kagak bisa bisa itu. Aku lagi kok. Tapi ganti dong. Lah mau terus mesti kene diganti ora apa. Saya gak ketoro. Oh, gak ketoro. Ketoro tapi mulai nyiku aku lagi lho. Saya iki terang-terangan aku nak medeneng salah, medeneng kok salah. <laughs> Kopi iki apa? Iki ni sepeda sapa? Wes aku. Lah iya. Terus posile. Tak dile tak beli iki. Lah iku bener salah iku. Kekarapan ku iki bener. Salah iki, sing salah iki. Kenapa salah? Kok gak ngecek ku? Wes ayo yo kok tetep nang. Pokoke nek ngene aturane tak terima gak. Tak rapor polisi. Sebentar wong polisi nek ngene. Sono foto. Iya. Ayo. Cepurane. <laughs> Oh. Oh. Ya apa? Cek pundi? Iki sepeda gara Pak Kemang. Hmm. Cek pundi ro bener? Lah mangkon cek pundi lho. <laughs> Aduh itu kemana? Sing pira? Sing rong loro Iya. Kok lak dhek lek pundi mo? Ku ora ya dhek teko. Ayo. Halo, sepeda balik. Halo, apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa?